Արցախում ու Հայաստանում շաբաթներ շարունակ իրավիճակը լարված է։ Ադրբեջանի ապատեղեկատվությունների ու հրադադարի խախտումների ֆոնին Միացյալ Նահանգները Եվրամիությունը տարբեր հարթակներում կոչ են անում խաղաղության պայմանագիր կնքել, ուրվագծել սահմանները, բացել տրանսպորտային ու հաղորդակցության կապերը։ Երեք նմանատիպ կոչ է հղել Եվրոպայում անվտանգության ու համագործակցության կազմակերպությունում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Մայքլ Քարփենթերը, խոսելով նաև Արցախը Հայաստանին կապող Խաշաթաղի միջանցքի ապաշրջափակման գազամատակարարման ու էլեկտրամատակարարման վերականգնման մասին։ Ինչ են փոխում այդ կոչերը, հայտարարությունները։ Արդյոք փոխում են։ Իրավաբանական գիտությունների տեխնացու Տարոն Սիմոնյանը նշում է նման հայտարարություններին կամ չգիտեմ դիվանագիտական էթիկետից ելնելով այլ խոսքերին շատ մեծ արժեք չեմ տալիս, եթե մենք ինքներս դա չենք կարողանում մեր ցանկալի ուղղությամբ օգտագործել։ Դա լինի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներից Ամերիկան, Ֆրանսիան կամ Ռուսաստանը, ըստ էության դրանք գործողություններ են, որոնք ցույց են տալիս, որ այդ պետությունները ցանկանում են ինչ-որ կերպ պահպանել իրենց միջնորդի դերը տվյալ հիմնախնդրում ակնկալել, որ այդ հայտարարություններից հետո ինչ որ գործում քայլեր պետք է լինեն, եկեք իրատես լինենք, չեն լինելու, եթե տեղում մենք հողի վրա գործողությունները այնպես չկազմակերպենք, որ այդ պետությունները հասկանան, որ ինչ որ պահի իրենց ձեռնտու է ավելի ակտիվ միջամտել քննքի կարգավորման։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն իր ելույթում կրկին նշել է, թե Արցախի հայերը իրենց քաղաքացիներն են եւ նրանց հետ պետք է բանակցել միայն ներքին տարաձայնությունները հարթելու համար։ Ըստ քաղաքագետ Արմեն Հովանիսյանի դեսպան Մայքլ Քարփենթերն էլ իր հերթին պատասխանելով Բայրամովին փորձել է հասկացնել Ադրբեջանի այդ մոտեցումը լեգիտիմություն չունի։ Եվ դա կարծեմ Բաքվում շատ լավ հասկանում է։ Իրենց նպատակն է պես ռադիկալ Երևալով անդադ ճնշում գործադրելով Հայաստանի վրա, Հայաստանից որքան հնարավոր է շատ կորզելով զիջումներ, փաստի առաջ դնել միջազգային հանրությունը եւ իհարկե իրենց պատկերացմամբ դրա գագաթնակետը, դրա ամենակարևոր մասը Արցախի էթնիկ զտումն է, երբ բնակչության առնվազն ճնշող մեծամասնությունը պարզապես չի համակերպվի այդ իրողությունների հետ եւ կհեռանա Արցախից Հայկական կողմն ինչպես պետք է օգուտ քաղի ստեղծված իրավիճակում։ Եթե այդ հայտարարություններին չեն հաջորդելու հայկական դիվանագիտության հայանպաստ գործողությունները, ապա ոչ մի օգուտ էլ չեն քաղելու, ընդգծում է Սիմոնյանը։ Փոխարենը բանակցային գործընթացում հայկական կողմն իր դիրքերը թուլացրել է, սահմանափակվելով Արցախի բնակիչների նվազագույն իրավունքների պաշտպանությամբ։ Հումանիտար խնդիրները կարևոր են, բայց առավել կարևոր են քաղաքական կարգավորումները։ Տարիներ շարունակ Արցախի ժողովուրդը պայքարում է անկախության ճանաչման համար բայց այսօր բանակցային սեղանի շուրջ նվազագույն իրավունքներն են քննարկվում։ Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումը վարչապետի հնչեցրած մտքերը որևէ ձևով չեն սпасարկում հայկական շահը, ես կամ իջուգությամբ եմ պատկերացնում, բայց ամեն դեպքում ավելի են նեղացնում խաղալու հնարավորությունը, խաղալու միջավայրը, որտեղ մեր դիվանագիտությունը կարող է չօգտագործել։ Բայց այստեղ ես ցենց ասեմ, հայկական կողմի վրա որ ցույց տվեց որ մեզ ցույց դնել պետք չէ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վրա էլի դա համար այստեղ պետք է շեշտը դրվի հենց Արցախի բնակչության Արցախի կառավարության ակտիվ վերակատարման վրա Ինչպես արդեն նշել ենք, դեսպան Քարփենթերն Ադրբեջանին հորդորել է վերականգնել դեպի Արցախ գազամատակարարումը։ Գաղտնիք չէ, որ բանակցային միջնորդները հիմնականում փորձում են գոհացնել առաջին հերթին Ադրբեջանին։ Հնարավոր է, որ այս հայտարարության քողի տակ Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանին իբր թե ստիպում է վերականգնել գազամատակարարումը, որ เป զի թշնամին իր ենթակառուցվածքները տեղափոխի Արցախի տարածք ու օրինակ բնակիչները օգտվեն ոչ թե հայկական, այլ ադրբեջանական գազից։ Տարոն Սիմոնյանի կարծիքով կարծիքով Միացյալ Նահանգների համար մեծ հաշվով նշանակություն չունի, որ երկրի գազը կօգտագործեն շրջափակման մեջ ապրող մարդիկ եւ Եթե հայկական կողմը համաձայնվի, Միացյալ Նահանգները ուրախ կլինի, որ ինքն էլ միատնշի, որ ինքը ստիպել է Ադրբեջանին, որ այդ ամենը չկազմակերպի բայց եկեք ռեալ նաև լինենք դա ադրբեջանի շահերից է նաև բխում որ ինքը դրանով ցույց է տալիս որ իբր թե իր տարածքը ինքն իրեն համարում է իր տարածքը Արցախը իր տարածքի ենթակառուցվածքներն է կառուցում, բայց դա որևէ ձևով չի նպաստում մեր չայն, հա։ Այսինքն Ադրբեջանը կարող է դրա շուրջ այո մի 3 ամիս էլ բանակցի վերջում ի թթեր զիջում անի ասի տեսեք ես գնացի ես իշխան բան, բայց դա իր շահն է սпасարկում։ Այդ պիսով տեղի կունենա Արցախի ժողովրդի ինտեգրում Ադրբեջանին, ինչը Արմեն Հովանիսյանի կարծիքով ամենևին էլ Միացյալ Նահանգների նպատակը չէ։ Հստակ ասվում է խոսքում, որ դուք իրավունք չունեք սահմանափակել բնականոն մատակարարումը։ Իսկ բնականոն մատակարարումը չսահմանափակելու համար ընդհանրապես պետք է որպեսի որևէ գործողություն այդ ուղությամբ չկիրառվի։ Կարող է Ադրբեջանը դա մեկնաբանել իր ոճով, կարող է բայց ես չեմ կարծում որ սա միացյալ նահանգների դրվածքն է եւ միացյալ նահանգների նպատակն է Չնայած Արցախի կառավարությունը բանակցային գործընթացում անմիջականորեն չի մասնակցում, բայց հաստատակամությամբ ներքին կազմակերպչական հնարավորությունները բարձրացնելով կարող է պարտադրել հաշվի առնել Արցախը որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտի, որպես ինքնորոշման իրավունքի համար պայքարող պետականություն ունեցող ժողովրդի։ Զրուցակիցներից խոսքով Արցախի եւ Հայաստանի հայերը պետք է հետևեն բարեկամ ու ոչ բարեկամ պետությունների հայտարարություններին, գործողություններին, բայց դրանց հետ մեծ հույսեր չկապ կապ են։ Վերջնական արդյունքի համար վճռական են միայն ներքին ուժի արդյունավետ օգտագործումն ու ազգային շահի սպասարկումը։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։